Saluton Eva. Saluton Johannes. Pri kio ni parolas hodiaŭ? Pri pasvortoj. Do, ec alla cernpunto. Pri Do jen la unua el dono de la kernpunkto. Tio estas la podcasto de ni, kai ni estas... Eva. Kai Johannes, kai ni elektis hodia kiel temon pasvortoi, cune? Yes. Kai Wikipedia pri pasvortoi diras. Pasvorto estas sekreta signoceno, kiun la usanto devas presenti por ricevi la raiton aliri komputilan risurcon. Foje la termino ancau estas usata en pli generala senso, exemple pri la e, exemple en la raconto de Alibaba cae la quardec stelistoi por malfermi eniron al cavo per la vortoi sesamo malfermiru. Yes. Do, cae uh, en la hodiaua mondo do estas suffice grava temo, cio ne? ciu havas multain pas por Äh, protecti la aliron al milesias telefonoi, computiloi, reteioi, redpostoi banco contoi, banco kai do tiel ni iomete volas hodiau paroli pri eh, äh, tiui passvortoi kai kiel usi ilin, ciò Yes. Kai uh, äh, estes pro tio che existas tio multe da passvortoi kai uh, ni povas usi passvortoi ie ein, estas uh, plurai mm, plurai tipoi uh, do exemple estas pasvortoi ki estas prima pli rekoniloi kai shlosiloi yes, tio estas unu distingo uh, ke kelkai pasvortoi simple nur montras ke iu homo uh, konas la pasvorton kai tiam la uh, eh, computilo permessas al iron al io. Tio estas tio reconilai passvortoi kai schlossilai passvortoi funkcias iomete ali maniere do tiam la datumoi mem estas cifritai kai la computilo simple ne conas la datumoi eh, datumoin kion oni celas al iri kai besonas tion schlossilan passvorto und hier schlo, schlossilon por mal chifrila datumoin. Kai. Yes, sed tio estas pli uh, komplika temo, kaj eble ni povus uh, per, per, um, per uh, iom pli simplaj uh, pasvortoj unue. Do, ni havas tiujn rekonilojn, do la play of usata estas tiu pin nombro ne do la, la pin nombro do tio fakte estas eh, schlossila passvorto ĉar ĝi eh, estas bezonata por eh, aktivigi ekzemple sim karton de poŝtelefono en la sim karto estas eta komputilo kaj vi donas al tiun tiu la pin eh, numeron kaj per tiu pin numero gi povas uh, eh, aktivigi la uh, mm -hmm. sim karton uh, tamen gi estas la mia opinio e simpla char kutime gi havas nur kvar nombrojn jes tio estas ege simpla ke kiel nur kvar Do, äh, fakte la, la historio pritio kvar äh, kvarziferai nombroi kiel pin nombroi äh, estas ähm, che la inventinto de tiu pin numera eh, banco conto e au banco cartoi demandis al sia et sino kiom multa in ciferoin eh, povus eh, facile rememori ca shi diris quar ca do ecte tiam estis tiu quar ciferai pin uh, numeroi kai uh, oni facile povus per computilo el provi uh, äh, ciu in dec das das dec mil ebloi kai uh, äh, oni facile povas el provi ciu in sed um, ne eblas uh, äh, char oni ja devus taski tiu etan computilon su la carto provi ciu numeroin numeron kai uh, ciu in kai g simple ne provas pli ol tri foje entute kai poste cessas Do tio estas eh, tamen iom mette da securezzo en tiu quar, set um, estas aliai eh, trucoi uh, eh, do, uh, quar ciferoi por cutima passvorto estas uh, multe maltro en la nuna tempo. Yes, mi pensas che ciu reteo non petas che passvorto estu minimume ses au ok literoi longa, mm -hmm. kai ke homoi uzu uzu ne nur Um, literoin uh, uh, sed anca un nombroin au, au tiui speciale literoi yes, yeah. kai uh, kai minuskla kai minus kai kai manus kai uh, literoi kai uh, mi legis ie uh, ke existas uh, listo de uh, de passvortoj ki uh, homo ikutime uzas kai uh, ki eviti do mm. uh, exemple estas uh, nomoj de de uh, uh, bestoj au au uh, uh de infanoj uh, datumoj uh, de de kaj um, um, lokoj de naskiĝo uh, um, Uh, yes, tio, tio est das ofta, ofta problemo, che homoi volas ja memoris ja in passwortoin, kai tial ili usas uh, ion, kion ili povas facile memori, exempel uh, la nomon de la hundo, o nomon yes. de la, de la etzino, o de la etzo, o jo tia. Kai, uh, se tio, uh, tion oni suffice facile povas diveni, uh, se oni iomete conas tion personon, kai äh, do nomo de hundo äh, es das äh, äh, se oni usas nomo de hundo la problemo es das ke ne es das tio multai nomo de hundo do kai es das existas attacoi kiu simple provas kiel passworton kutima nomo de hundoi tio es tio noni nomas la vortara attacco do ni en metas en tiun vortaro nomoi de hundo a nomoi de homoi kai eble uh, eh, urboi de naskijoi au naskijdatoi kai tiam oni havas sufiĝe grandan eh, vortaron de eblai passwortoi kai oni provas tiu tiuin, tiu in kai oni ne provas um, eh, uh, ebloin de nulo nulo nulo nulo nulo gis uh, zo zo zo zo zo zo zo set oni provas unue tio in kion oni ofte eh, kion uh, pri sias ke ili ofte estas usata kiel pasvortoj. Yes. Yes. Uh, tio rememoras al mi unu unu atakon eh, al slovaka sekureca agentejo kiu en sia reteo havis mallongigon kiel pasvorto mallongigon de de nomo kaj nombro 1 2 3 Mm. Esti dort hier hier äh Passwort Attack Attackai Programme Tio in oh. äh Passwort in in la Commento. Uh, äh, yes, kai vere oft mm. okazas ke uh, povas diveni äh, pasvorton char mm. uti eh, en multa retejo estas ekzemplo admin kai kai pasvorto passvorto yes. tio es äh, ofte es das äh, ke es uh, starigas ian servilon kiu havas uh, la passvorton por la administranto uh, kai oni simple pro pigrezzo ne changas gin sed uh, se venas attaccanto do la attaccanto unue provas la konatan komensan passvorton kai tiel oni ne prechanjujin Yes. Uh, kai pri pri ti uh, pasvorto mi shatu sanka anka uh, menci uh, menci ti un problemon, on ki ki ofte okazas ke uh, uh, pasvorto protektas uh, protektas nian konton en iuretejo kai uh, tiu conto, tiu reteo reconas la usanto nomo. Kai ciam estas eh, estas demando kiun usanto nomon vi volas uzi kiam vi eh, mhm. vi eh, volas uzi tiun reteon. Kai ofte okazas ke uh, homoj uzas uzas saman nomon kai estas plurai uzantoj kiu ŝatus uzi saman nomon. Kai tion uh, tion mm, poste volis evititi un reteo che ili petas uh, usanto nomon quo estas nura en la mondo nur por vi kaj tio estas via reta adreso es la red post adreso red post adreso es das wäre ähm, ne ambigue äh, uh, uh, ne ambigue äh, uh, kongruas kun unu persono. Yes, cer kiam vi volas eh, havi tiun mm red adreson, uh, fakte tiu, tiu red posto jam pruvas, ke vi mhm. estas uh, sola, kiu havas žin. Uh, set, uh, lau mi tio ofte okazas, ke homoi uh, aldonas red adreson, kai kiam tiu reteio petas pasvorton, ili ne metas alian pasvorton, sed metas pasvorton, kiu ili havas en, en propra red posto. Yes. Kaj, tio eh, estas tute mala afero, kiun fakte uh, volis uh, volis uh, posedantoj de tiu retejo fari, uh, char, uh, char tio estas tute malsecura. Kam... Yes, do, uh, do ofte Äh, en se oni kreas konton en reteio, oni devas aldoni ihren retpostadresson ĉar la retejo ja ankaŭ äh, foje skribas äh, sendas retpostojn al la uzantoj kai äh, do se oni exemple havas äh, retpostan konton ĉe Google kai dort hier am oni jam laula red post adresso povas exila usanto nomon yes kai äh, se äh, oni donas tiun Google adresson al tiu retejo kai äh, usas la saman passwort und kiel oni usas äh, Google tiam la retejo äh, jam povas äh, al iri au la prositanto de la retejo povas jam al iri vian Google konton do tial äh, do Playbone estas se vi en ciui tiai kontoi usas alian passworton, set Almenau usu alian ol por viai retpost adresso. Yes. Do um, mi recomendas uh, unu passvorton por banco conto, unu passvorton por retposto, kai uh, aliai por por aliei netiom gravai reteoi do ciam yes. devas esti alia pasvorto por banco, alia pasvorto por retpošto, alia pasvorto por... Yes, do mi, mi, ani povas eh, fakte uh, elpensi ian sistemon, ke por gravai uh, eh, kontoi, exemple la proprai computiloi, uh, retpostoi, kai iai gravai uh, äh, retejoj en kiu oni vere aktive partoprenas ekzemple aŭ ekzemple uh, Facebook estas tia retejo kiu ankaŭ besonders sufiĉe fortan pasvorton ĉar se iu havas al iron al via äh, Facebook konto uh, jam povas uh, esti sufiĉe ĝena ĉar uh, tiu povas en via nomo sendi mesaĝojn al aliaj do ankaŭ tiu Facebook pasvorto estu sufiĉe forta kai ähm, do potiui oni povas usi äh, ian ian passworto in kiui devenas de unu äh, maestra passworto oni povas elpensi unu maestran passworton fortan kion oni bonne devas pakerigi kai äh, tiam oni povas devidi äh, derivi de tiu äh, maestra passworto uh, eh, alia in passwort in pola pola reteo mem exemple oni po was uh, eh, diri do mi havas tion maestran passwort on kai mi usas la maestran passwort on kai por eh, facebook mi aldonas la literoin forbo eble tio estas iom tro simpla set uh, tio so vi iomete shanjas vi an maestran passwort on per uh, la conto per la nomo de la conto al kiu vi volas havi al iron kaj tiam vi ne tiel bone devas memori ĉion ankaŭ ekzistas uh, tiaj programoj kiu estas laŭ mi sufiĉe bonaj uh, do eh, memoras viajn pasvorton en la komputilo sed uh, uh, por eviti ke iu alia kiu jam akiras al, iron al via komputilo povas eksii viajn pasvortojn eh, ili estas cifritai kai vi devas per maestra passvorto mal cifrilin. Do tia i existas. Mi uh, eh. conas tiun programo exemple el poštelefonoi, mm. uh, eh, mi neniam kuratis uzi ilin, čar uh, eh, lau, mia opinio, estas uh, ege multe da da homoi kai uh, firmaoi au firmae toi uh, qui mm, faras uh, por uh, por poŝtelefonoj kaj uh, por mi tio estas uh, tuta ne sekura uh, se se iu firmao kiu mi tuta ne konas faris tiun tiun programon por uh, por uh, uh, kai se mi havas gin en, en uh, poštelefonu, kaj mi je poštelefonu čiam estas en rete, uh, au same kun, computilo, uh, kai mi metas unu pasvorton kiu kiu mi memoras sed sed mi nescias ĉu tiu tiu programo fakte ne sendas ĉu in tiu datumo al, al al iu datum bazo uh, kiu povas administranto aliri po For tiu po tiu afero vi devas uzi programmajon äh, kiun vi fidas vi ankaŭ devas fidi la la äh, la äh, operaciumon de via poŝtelefono ekzemple vi devas fidi tiun androidan eh eh yes. nome google che ke ili ne ehm Uh, vera estas problemo, ĉu vi povas fidi la uh, eldoninton de la programo? Ah, yes, ehm, mi Ia mi mi uh, provis solvi tiun demandon kaj uh, uh, mi decidis ke se estas iu granda firma, ekzemple kiel kiel uh, Google, Facebook o au au um, au ekzemple Nokia, Sony, Ericsson. ili estas uh, sufiĉe grandaj kaj sufiĉe uh, mm, mi pensas che ili ili volas eviti che eh, tion che che pas ili ili vendas pasporto in mm. do eh, mi dubas che ili faras tion uh, tion tia maniere do se ili proponas iun iun solvon por por stoki pasporto eble mi pripensus, sed uh, mi certe ne credas al, al uh, mal firmaoi, pri cui mi neniam antaue audis, mm -hmm. che ili, ili uh, diras, che a, ni havas bonan uh, solvon por... por... Yes, sed, ancao existas tiui malferm fontai programoi, kai eh, doi, pri programoi, ki un, univere devas fidi, cioè li eh, traktas... Mm, dort hier ein Protektin da in Datum und Kiel Passwort ein Exemple. Tiam oni äh, fakte ne simple installu ion kion la äh, la telefono proponas set oni iomete mette en la en la äh, serchu kai ähm, ankau äh, lego kion la la spertuloi rekomendas mhm. kai äh, doni povas en la en äh, la uh, eh, noto de nia el sendo su nia retejo ni povas uh, eh, al doni uh, eh, ligiloin. Jes, mm -hmm. mm? kai nian korona tušis exempla bildein pasvortoin a tio mm, estes trefe por, por eniro al telefono exempla? Do vi celas tion ke vi devas desegni uh, tian skemon el tiu nau punktoi? Jes, Do tio esas ege mal forta char uh, do se vi ne bone for vishas vi ein fingrus puren oni simple uh, simple uh, tenu la la post telefon on tie ke oni probas vidi la la vi ein spuro in de la fing la spuro in de la fingro oni probas refari tio in tio in skemon. Yes, tio facto estas alia alia grava punkto. Uh, kion oni protektas en poŝtelefono? telefono kai uh, eh, chu homoi volas uh, volas nur eviti ke uh, telefono en la pošo men mem komenco uh, uh, telefoni al mm -hmm. al hazarda nombro au oni volas eviti ke iu eniru al, al poš telefono kai yeah. vidas datumo in en so. Tio, tio, che oni volis eviti, che la post-telefono accidente alvocas iun numeron, cae uh, causas costoin, do tio estas eh, la problemo de antaŭ dek uh, jaroj, tiam la uh, poŝtelefonoj vere nur telefonis kaj neniajn aliajn iomete danĝerajn aferojn faris. Sed nuntempe poŝtelefonoj faras multe pli, ili havas uh, konekton al, al la interreto kaj uh, oni uzas gin por uh, eh, aceti exemple eh, train biletoin au ion tian kai oni per ili vere faras afero in kiwi causas costoin kai tial oni vere de was protecti la la posttelefonon exemple mi mi diro se se vi ne protectas vi an posttelefonon tian modernan posttelefonon per bona passworto, tio estas simile kiel uh, se vi uh, se vian pin numeron al via banco carto ne niu faras tion kaj ne niu faru tion estas bone ke ne niu faras tion sed do eh, tia smartphone kiu povas vere fari multajn aferojn kiu kaŭzas kostojn tio devas esti uh, protektata ja protektita per uh, passvorto kai ne nur per tia schemo sed per vera passvorto Yes, uh, mi conas multa in qui diras che ili ne havas io nain interesan en en post telefono. Uh, uh, tamen mi scias che exemplo ili uzas iun aplikajon uh, de banco en en post mhm. Do uh, estas klare uh, legebla exemple banko bank conto numero uh, au io simila au ili ili iam io nacetis uh, eh, en en uh, google mercato kai mm. io simple po vas uh, usition kai kai aceti per ilia carto au yes, to, ofte la la uh, la moderna e en havas la datumo in der kreditkarto kai dot tial uh, protectu uh, gin contrau al iro de fremduloi yes set estas anka alia alia demando a uh, äh, kiam mi perdas po telefonon kio okazas poste ĉu estas iu ŝanco ke uh, mi reek havos mian po telefonon uh, se estas tiom bone protektita to uh, do antaŭe kiam oni ne protektis poŝtelefonojn uh, eh, oni povus esti bonŝanca ke la trovinto provas alvoki vin au provas ne alvoki vin sed, sed alvoki iun iun eh, yes. el el sed uh, se oni estis bonŝanca la la trovinto faris tion se ne uh, li alvokis ian numeron eksterlandan usis tion tion ŝancon kaj kutime Äh, kiam homoi perdis postele per das postelefono in ili vokas la uh, prisorganton de la äh, sim karto kai petas bari au malaktivigi la, sim karto und hier das auf la la, unua reago kai do por retrovi la postelefonon Uh, vi simple po was la play facila maniero es es uh, al glui glu markon kun via adresso kai mi pensas ke ankaŭ estas tiaj tiaj programoj kiu en la um, ekrano kiu por en saluti por uh, malŝlosi la poŝtelefonon aktivan montras vian aŭ ian adreson kiun ni povas agordi tiaj yes, tio estas parto de Android sistema mi ne memoras de de Q uh, mm. de Q versio sed estas tio parto de Android sistema ke uh, G uh, ebligas che en eh, slosita telefono eh, aperas sur ekrano iu iu mesaggio estas bone indiki tie vien, ekzemplo red post adreson au mm. iun kontakt informon per kiu oni povas vin trovi ne ne eblas yes, mm. <laughs> ne estas bone uh, skribi tie de de post telefono certi <laughs> ne funkcias yes, kompreneble yeah. sed eble de <laughs> alia Sed, uh, eh, yes, Sed mi estas... nekonas multajn homojn, kiuj faras tion, kaj mi scias, ke tio ne eblas en, en malnovaj versioj. Yes do set do eble estas das äh, so efika metodo simple usi papera glumarkon, do und hier äh, ja es ist papera glumarko po vas mal mal vojosa kai po vas sti mal pura kai na gebla kai to po set es das ti ti ti in oni oni äh, trovas kai anka existas programo ki kapablas per en distanzo iel, io agordi vien post au au mm. exemple au au sonorigi gin yes, uh, existas existas tiu tiu programo e kiu eh, do moderna post ja havas red connecton kaj ja havas gopro so ilon kaj do vi uh, uh, povas ilin agordi tie ke vi de la distanzo povas demandi ilin kie ili trovijas set mi uh, ne vere credas je tio char um, do uh, ofte la uh, GoPro uh, ne bone funkcias. Ekzemple se ili estas ne externe, ili ne havas GoPro so signalo kaj tiam tio ne utilas. Kai Chrome uh, tiu GoPro kai Red Connecto uh, besonders sufficient da batteria energio kai tiam uh, LCP just pli rapide la batterio kai trie uh, Äh, äh, äh, do se vi volas protekti vin contra ia kontraŭ spionado uh, vi verŝajne ne volas ke via poŝtelefono kiun via kutime havas in via poŝo ĉiam diras al laŭ per iu kanalo kie ĝi troviĝas vi parte pravas uh, mi ankaŭ havas alien mm, alien uh, vid punkton per, per ki per kio tio ne tiam bone funkcias uh, tio estas ke ke homo ne memoras aferoin uh, aferojn in ili ne ofte uzas mm. kaj kutima problemo kun tiu programo estas ke ja ekzemple uh, Mi vojagis exter landen, estis, eh, mi agordis tium programmon antau unu jaro, eh, neniam mi havis shanson uzi gin, kai, mhm. kompraneble, mi ne uzas, mi ne sarchas mian postelefonon ciu eh, tage per tiu programmo kai postem mi vojaĝas vojaĝas eksterlanden do mia poŝtelefono ne havas uh, ne havas uh, ret aliron a uh, eh, goposo mi uh, malpermesis aŭ ne funkcias ĉar mi estas en mhm. en uh, flughaveno ekzemple yes alia afero estas ke uh, eh, juste tie mi mi eh, perdos mian poŝ telefon na uh, eh, ča, au ju stelas mian poŝ telefonon ĉar mi estas tiom chaosa kaj havas tiom multe da ajoj por prisorgi, ke juste tie mi estas la plej bona tempo perdi poŝ telefonon kaj mm. oni ne memoras tiun tiun pasvorton por eniri por por savi poŝtelefonon uh, ĉar uh, ĉar mi neniam antaŭe uzis yes, ĝin a, agordis antaŭ unu jaro kaj metis tien mm. iun sekuran pasvorton por neniu alia povas spioni mm. do uh, estas bone havi tiun eblecon sed estas malfacile havi tie uh, uh tie pasvorton aŭ memori ke a ah, jes antaŭ du jaroj mi instalis ion ion tian es tio es kiel mi diris eh, verŝajne en la praktiko tio uh, tiuj eh, mekanismoj ne bone funkcias, do se vi vere perdas vien poŝtelefonon ie poste retrovi ĝin per per tiu do vere ĉio devas funkcii, do vi devas uh, rapide antaŭ ol elĉapiĝas la baterio de la telefono eh, au uh, ol iu uh, elprenas la baterion orientieren. Uh, antaŭ tio vi devas havi al iron al interreto kai vi devas memori passwordon, passworton kai la telefono devas havi red connecton kai eh, la gopus ilo devas funkcii do estas iom tro da kai en tiu yes. uh, en tiu ekvacio kai tiel kai uh, do la play facila maniero estas simple ne perdi la poŝtelefonon kai yes. Eh, eh, aus simple simple bonne sorge sorge uh, observi gin kai äh, en la caso che vi perdis gin tiam uh, la nura perdo estu lau nur la telefono mem kion vi povas reaccetti play granda malavantaggio estus au play play granda tele, problemo estus, estus se iu alia povus usi vian post telefonon kai äh, causi ian damagion al, vi, char äh, li accetas ion en via nomo äh, äh, äh kai causas costoin. Dua äh, nivello esas se vi exemple perdas vian, äh, vian ähm, telefonlibron, vian, vian kontakt, äh, la kontaktadresso in de via amico e qui es nur in la post telefono set dort hier vi havu kopion ihr ali locke Kai, do se vi tion bone faras, vi äh, kai perdas vi an post und vi simple diras nu bone estis mal nova post mi tamen mi ciu case volis aceti novan, kai vi ähm, äh, en su, su kopi, vi recopias äh, de la secur la ciu äh, in datumoin, kai, äh, kai vi povas pli mal pli fidi kene nio trovinto äh, usas vi an, vi an post telefon au la la eh, datumo in surgi cha li esas bone protektita e kai chi frita e tio esas la play eh, bona eh, solvo por tio mm uh, ka kiel bona solvo uh, sonas anka u biometria e pasvorto uh, chu ne chu biometria e pasvorto esas au ne Do pri eh, biometriae passwortet, o tio estas fingros puro, Äh, fingrospuro exemple au äh, la äh, la um, schemo della oculo la, la aspecto della della oculo do ili havas du problemo in do uno estas ke oni ne povas uzi ilin por um, ähm, malchifri char Eh, se vi havas eh, ion cifrita datumon kai eh, pom tiam vi besonders pomal mal cifri ilin vi besonders la schlossilon kai la schlossilo wäre der was est die exakte la sama schlossilo kai se vi usas tian äh, fingro spuron kiel äh, tiam nur funktias äh, ke la computilo decidas yes gs das sufice simila al la originalo kai do yes mi donas al iron alla datumo se se la computilo wäre der was mal chifri datumo in tio suffice simila por supposi ke estas la sama homo tio ne suffice wäre der was esti exakte la sama äh, la sama datumo kai tion äh, ne eblas per biometriai ähm, äh, eh, äh, biometriai datumoi dua punto estas ke vi ne povas shanji via in biometria in datumoin. Da se vi, se uh, iu exemple copias via in uh, eh, fingrospur und ke eblas, so es das eh, homo kiu diras ke demonstris ke ili dum unu horo povas kopi uh, fingro uh, fingrospuron, kiun ili prenis de la protektita poshtelefono mem äh, por äh, havi al iron alla por telefono. Do se iu äh, havi ekhavas vi an äh, fingro spuron, äh, vi ne povas changi en via poŝtelefono uh, eh, al alia fingrospuro, ĉar vi nu havas tion unu, aŭ vi eble vi havas dek, ĉar vi havas dek fingrojn. Sed uh, eh, passvorton, se, se vi ekscias, ke iu alia ŝtelis vian passvorton, vi povas changi la passvorton, kai uh, eh, la uh, vi denove estas sekura sed uh, se iu ek havis kopio de via fingrospuro tiam uh, vi ne povas simple changi via fingrospuro cha uh, gi estas äh, io fixa. Tio estas la, la, fakte la pli grava problemo pri tio biometrio. Es mi fakte ciam timis uzi, uzi ion tian, uh, sen iu alia ebleto eniri al, mm. al computilo au, au, ienai. Yes. Eh, por tio che mi, che mi timis che, exemple, se, se io okazas con mia fingro, kai kai mi exemple ne tiom, tiom lerte uzos uh, eh, trančilon mm. poste volas eh, eniri uh, uh, en komputilon kaj mm, kaj uh, malšlosi ĝin mm. uh, ne eblas ĉar ĉar mia fingro estos damaĝita aŭ aŭ uh, io okazos kun kun mia okulo kaj mi uh, estos operacita kaj kaj mi ne havas alian aliron al al tiu tiu datumoj kiu estas protektitaj per mm per eh, per tiu biometria uh, eh, passvortoi mm. kai same nun mi audis eh, ke uh, estas nova sistemo por uh, bankoi kai ili uzas tiu biometriai uh, biometriai kai ili uzas vochon Eh, vi telefonas al banco kai eh, per vocho eh, ion diras kai ili ili mm. uh, divenas ĉu estas vi ne Esto tiu vere kai... diveno Yes yeah. sed estas estas sufiĉe interesa afero ĉar ĉar uh, unu, du foje jare homoj ne havas sian propran voĉon, ĉar venas malvar mumo kaj kaj voĉo estas tute tute alia kaj la voĉo ŝanĝiĝas voĉo ŝanĝiĝas kun la aĝo ankaŭ mm. kaj eh, tiam estas eh, estas eh, inter estas estas interese kion ili faras por por eviti tion kaj kaj eh, kiel oni po vas uh, eh, protekti eh, se, se estas iu, iu malantaŭa pordo facte, por mm. eniri yes. yes. do tio estis tio estis do kiel precize funkcias schlosiloi? Uh, do schlosiloi estas... do tio estas uh, schlossilo tiel ke um, la datumo uh, äh, qui oni volas havi al iron estas cifrita kai äh, la computilo au la post telefono vere besonas la schlossilon por uh, äh, al iri tiun cifritan datumon do exemple vi povas uh, vi povas protekti vian computilon per passworto kai tiam äh, se wie ein schalter wie ein komputilon kai wie äh, ein typers wie ein passwort und kai la komputilo diras yes tio ist das la äh, justa passworto mi donas al iron alla ähm, datumoi. Set, se iu stelas la computilon, äh, la stellinto simple povas en, äh, en pre, el la äh, dur diskon, kai, ähm, en meti la dur diskon en alian computilon, kai äh, tiam neplu estas passworta protecto cha estas ja la computilo äh, de la stelisto kai äh, la stelisto sias la passworto de der tiu äh, computilo kai äh, li simple almetas duan äh, dur diskon kai la computilo donas al tiu al iron alternativo estas chifri la datumo in sulla dur disco kai tiam wie besonders tion passvorton simple por che la computilo povu mal la datumo Kei tiam oni ofte parolas pri eh, ne pri passvorto set pri passfraso cha portio oni kutim usas iom pli longa in passvorto mhm mm sed uh, se mi perlos schlosilon mi ne havas alian chanson Ne, tio estas same kiel vi se vi perdas la la komputilon. Mm -hmm. Vi ne havas ŝancon kai eh, solvo por tio suf, eh, eh, nomiĝas eh, sekurkopio. Mm -hmm. Do ni vi faru sekurkopiojn kaj cifru viajn eh, ne nur pasvortojn, sed uh, eh, cifru viajn datumojn kaj eble pli pri pri cifrado kai kai Yes, dort hier in Termon nie wahrscheine ähm äh, pli of the Kovros kai äh yes, mi pensas keni so viel multe paroli so dia pri passwortoi kai äh doni havas ja commento in en en nia reteo ti en äh, povas ähm äh do starigi pli demandoin au doni en stigon al eble eh, eldonoi. Do se vi auscultas tion ci per mosaico, vi povas eh, eh tion eh, ligilon eh, supre eh, dextre en la reteo de mosaico por eh, veni al nia reteo kern.info kai äh, tie vi po was la äh, kai legi la commento in qui eble alvenas Do, kiel Eva jam diris, eh, ni eh, nun adiawas, kai jes ciam bone cifru vien datumoin, faru sicur kopion, kai ne perdu vien posttelefonon, same nel vien monujon au train bileton au schlossilon de via logeo. Do, estus iomete attentemai simple. Yes, dank. Cis. Do, cis la sequa foio. Kai do. Yes.